મેં દે મેલા લાલકુન અનરા બનાવા લાલકુન મેં દે મેલા લાલકુન અનરા બનાવા લાલકુન મેં દે મેલા લાલકુન અનરા બનાવા લાલકુન બન રે દે હાથ રંગીન હે काली पोशाक है कांडे तमामी रोदे बनरा गरे बाचाक है डर डर के मैं तक धीर तू डर डर के मैं तक धीर तू गाना बदावा लाल तू मेहंदी मलावा लाल तू